Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu qavli. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, necə xeyrin açarı ola bilərsən adlı dərsimizə davam edirik. Səbəblərdən ikincisi, Allah talanı təkləşdirmək və dində ixlaslı olmaq və bilmək lazımdır ki, Əziz müsəlmanlar, xeyrin açarı olmaq üçün ən böyük səbəb itaətləri Allah üçün eləmək, dində ixlaslı olmaq və tövhid əhlindən olmaqdır. Və tövhid bütün xeyirlərin açarıdır və həmçinin o cənnətin açarıdır. Bu barədə gələn bir hədisdə İmam Bəzzəri Müsnəd əsərində Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müftahul cenneti şehadetu en la enne la ilahe illallah. Cennetin açarı şaha, la ilahe illallah kəlməsidir, şəhadətidir. Hədisdə zəiflik var, lakin şəriətdə bu hədisin mənası səhihdir. Hədis zəif olsa da hədisin mənası səhihdir. Lakin bu hədisin mənasını dəstəkləyən dəlillər şəriətdə olduqca çoxdur. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən gələn hədislər bu barədə olduqca çoxdur. Lakin biz onlardan birini, ən açıq, ən aydın olanını İmam Müslimin Ömər ibn Xattab radiyallahu anh rəvayət elədiyi hədisi zikr edəcəyik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, qul dəstəmaz alar və gözəl dəstəmazını gözəl şəkildə edərsə, sonra deyərsə ki, əşhədu ən la əşhədu ənnə la ilahə illallah və ənnə Muhammedən abduhu və rasuluh deyərsə, <clears throat> bunun, onun üçün cənnətin 8 qapısı açılar və ona deyilər ki, hansından istəyirsən, oradan daxil ol. Və təvhid cənnətin açarıdır. Və kim də bu açarla gəlməsə, onun üçün cənnətə cənnət o cənnətə girə bilməz, cənnətə daxil ola bilməz. Ona görə Allah Taala Quran-Kərimdə kafirlərdən danışanda buyurur ki: لا تفتح لهم فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الcənnə hattə yelicəl cəməlu fi səmmil xiyat. Araf surəsi 40-da buyurur Rəbbimiz Onlar üçün səmanın qapıları açılmaz və dəvə iynənin gözündən keçməyinə qədər onlar cənnətə daxil ola bilməz. Tövhidsiz cənnətə daxil olmaq mümkün deyil. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "La yadxulul cənnətə illə nəfsun mu'min." cənnətə mömin kəsdən başqa heç kəs daxil olmayacaqdır. Və la ilahe illallah da tövhid gəlməsidir və cənnətin açarıdır zikr etdiyimiz kimi. Və lakin bilmək lazımdır ki, bir əlavə olaraq qeyd edək qardaşlar, əziz müsəlmanlar, burada bu kəlm ümumən la ilahe illallahın haqqında fəziləti haqqında gələn hədislərə baxsaq, hamısında Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu hədislərdə La ilahe illallahın fəzilətindən danışanda, fəziləti haqqında xəbər verəndə bu la ilahe illallah kəlməsinin yanında başqa bir şeylər zikr eləyir. Əbu Hüreyrənin hədisində gəlir ki, yəni kim bu kəlmə la ilahe illallah ixlasla deyərsə gəlir. Bir hədisdə gəlir ki, mən qala la ilahe illallah və kəfərə bimə yu'bədu min dunillah. Və kim la ilahe illallah deyər və Allahdan başqa ibadət olunan şeylərə inkar edərsə, bir hədisdə gəlir ki, kim la ilahe illallah deyər və bununla Allahın razılığını istəyərsə və yəni ki, bu kəlmə əhlüsünnə etiqadına görə ancaq onun mənasını başa düşən və şərtlərini yeriyən, yerinə yetirən kəslərə fayda verəcək. Sadəcə bu kəlməni deyib, şirkin və küfrün içində boğulan kəslərə əlbəttə ki, bu kəlməni səhərdən axşama qədər desələr də heç bir faydası olmayacaq. Necə ki, insan dəstəmasız nə qədər namaz qılsa ondan qəbul olmadığı kimi Lə iləhə illallahın da şərtlərini yerinə yetirməmiş, bu kəlmə insana fayda verməyəcək. Ona görə İmam Buxari Səhih kitabında tabinlərin böyüklərindən, alimlərindən Vahib İbn Münabbihdən rəvayət olunur ki, rəvayət edir ki, ondan soruşulur ki, Əleysə la ilahə illallah miftəhul cənnə. Ondan soruşur ki, məgər la ilahə illallah cənnətin açarı deyilmi? Buyurur ki, Əksinə, o cənnətin açarıdır. Lakin elə bir açar yoxdur ki, onun dişləri olmasın. Əgər sən həmin dişləri olan açarla gəlsən, o, o sənin üçün açılacaq. Əgər gəlməsən, açılmayacaq. Və bununla böyük alim Lə iləhə illallahın şərtlərinə işarə edir və demək istəyir ki, Lə iləhə illallah fayda verməyəcək əgər insan bu şeyləri, bu şərtləri Lə iləhə illallahın tələblərini yerinə yetirməsə. Və Elm əhli bu barədə danışıb, tövhid kitablarında onun şərtləri haqqında danışıb. Şərtləri e, 7 dənədir. Lakin e, inşallah dərslərin birinə və ya müstəqil dərsdə bu barədə danışarıq. Əqidə kitablarında bu barədə geniş danışılır. Ona görə də la ilahe illallah kəlməsi cənnətin ə, e, açarıdır və, və kim də xeyrin açarı olmaq istəyirsə, həm özü üçün, həm də başqaları üçün gərək tövhid əhlinin olsun, tövhidi yerinə yetirənlərdən olsun. Çünki əziz müsəlmanlar, bu la ilahə illallah kəlməsi mütləq insanın həyatında həyatına təsir etməlidir. Biz Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sirasına baxdıqda, onun həyatına baxdıqda, onun dövründə la ilahə illallah deyən kəsin həyatı dəyişirdi. Yəni kim la ilahə o vaxtda o cəmiyyətdə kim la ilahə illallah deyirdisə, o adamın artıq dostları dəyişirdi. O adamın həyata baxışı dəyişirdi. O adamın yediyi, içdiyi şeylər fərqli idi. Artıq halal şeylər yeyirdi. Ancaq xeyirli insanlarla dost eləyirdi. Artıq bilirdi ki, bu kəlmə ondan nəyi tələb eləyir və ona görə də o yaşayışın bu kəlmənin üzərində qururdu. Yəni bu kəlmə boşuna deyilən bir söz deyil və bu kəlməni deyən insan Allahla əhd bağlamışdır ki, ya Rabbi, mən yalnız sənə ibadət edəcəm. Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Və ona görə də qardaşlar, əslində alimlərin buyurduğu kimidir, la ilahə illallah kəlməsi ə, e, günah eləyən hər bir kəs kəs əslində bu insanın tövhüdündə naqislikdir. Yəni insanın la ilahə illallahı başa düş, düzgün başa düşməyi, başa düş, düzgün başa düşsə və haqqı ilə yaşasa, o insanı bütün günahlardan çəkindirir və bütün günahlara kəffarə olanda tövhid <clears throat> başa düşülən və haqqı ilə deyilən, ə, haqqı ilə əməl olunan tövhiddir. Yəni Allah Taala Quran-Kərimdə o tövhid əhli möminlərdən danışır. Allah Taala buyurur ki, o möminlər ki, yeməyi İnsan surəsində buyurur ki, yeməyi yetimə, yoxsula, əsirə yedizdirərlər və sonra buyurur ki, deyərlər innəmə nut'imukum livajhillah la nuridu minkum cəzaən və la şukura. Onlar deyərlər ki, biz bu yeməyi sizə yedizdiririk və bunun qarşılığında <clears throat> Sizdən nə bir mükafat, nə də təşəkkür istəyirik. Və Allah Subhanahu taala istəyirəm ki, bizi tövhid tövhidi haqqı ilə yerinə yetirən tövhid əhlindən olan qullarından eləsin. Və üçüncü səbəblərə keçirik. <clears throat> Xeyrin açarı olmaq üçün səbəblərdən üçüncüsü faydalı elmdir. O faydalı elm hansı elmdir? Faydalı elm Allahın kitabına və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə dayanan, oradan bəhrələnib götürülən elmdir. Və bu elmsiz insan xeyrin açarı ola bilməz. Çünki hər kəs özünə sual versin ki, əgər insanda faydalı elm olmasa, insan haqla batili necə ayıra bilər? İnsan necə ayıra bilər ki, bu şey sünnədir yoxsa bidətdir? Necə ayıra bilər ki, bu şey hidayətdir yoxsa zəlalətdir? Və batildən necə çəkinə bilər? Ona görə ta qədimdən deyilmişdi ki, keyfə yəttəqi mən lə yədri mə yəttəqi. Qorxduğu şeyin nə olduğunu bilməyən insan necə qoruna bilər? Həqiqəti insan bir şeyin zərərli olduğunu gərək bilin, öncə zərərli olduğunu bilsin ki, ondan qoruna bilsin. Və ya bir şeyin xeyir olduğunu bilsin ki, sonra ona onunla əməl edə bilsin. Uca Allah Quran-Kərimdə Yusuf surəsində buyurur ki, 108-ci ayətə: "Qul hə, qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basira." Ey Muhammed, Sən onlara de ki, bu mənim yolumdur. Allaha çağırıram bəsirət üzrə. Və elm əhli buyurduğu kimi bəsirət burada faydalı elmdir. Və kim hər kimdə faydalı elm olmasa, o insan haqla batili, zəlalətlə hidayəti ayırd edə bilməz. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əfəmən ya'lemu ennema unzila ilayka min rabbika el-haq kəmen huve a'ma innema yetezekkeru ulul albab." Rad surəsində Qoca Rəbbimiz buyurur ki, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanın haqq olduğunu bilən kəslə kör olan kəs heç eyni ola bilərmi? Ancaq ağıl sahibləri ibrət ala bilər, ibrət alar. Allah Teala Zümer surəsi 9-da buyurur: "Qul hal yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun" De ki, heç bilənlə bilməyən eyni ola bilər, ola eyni ola bilərmi? Əlbəttə ki, qardaşlar, eyni ola bilməz. Ona görə kim özü üçün xeyrin açarı olmaq istəyirsə, öz nəfsi üçün xeyir istəyirsə, o faydalı elm öyrənməlidir. Və buna olduqca ə, e, önəm verməlidir və bu buna bunun üçün çalışmalıdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Dərdanın rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki, "Mən sələka tariqan yeltemisu fihi ilmen səhhərallahu lehu bi səhhərallahu lehu bihi tariqan ila'l-cənnə." Kim elm öyrənmək üçün yola girərsə, bir yola çıxarsa, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Və hamımızın qayəsi, qardaşlar, əziz müsəlmanlar, cənnətə getməkdir. Və namazlarımızı qılırıq, Allah talanı təkləşdiririk, Allah talanın ibadətdə ixlaslı olmağa çalışırıq, Ramazan orucunu tuturuq, tuturuq əziyyətlə həcə gedirik. Bütün hamısı bunlar Rəbbimizin razını qazanmaq üçün cənnətə getmək üçündür. Amma Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə deyir ki, "Mən sələka tariqan yeltemisu fihi ilmen." Kim elm öyrənmə, yeltemisu fihi elm öyrənmə, elm alimə buyurur ki, yəni ki, burada deyir ki, yeltemisu fihi yəni elm öyrənmək üçün azacıq bir addım atarsa, bir qayə göstərərsə, Allah onun cənnətə gedən yolunu asanlaşdırar. Yəni biz bu dünya həyatında hansısa işə daxil olmaq üçün, hansısa məktəbə daxil olmaq üçün, harasa təhsil almaq üçün gecəmizi gündüzümüzə qatırıq, gündüzümüzə qatırıq ki, o şeyi öyrənək, o şeyi əldə eləyək, o şeyə çataq. Amma dinimiz, mövzu dinimiz olanda, dinimizi öyrənmək gəldikdə isə çox təəssüf ki, bizdə bir bir paslanma, bir geriləmə, bir tənbəllik bizi basır. Halbuki o bu dinimizi öyrənməklə Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Bu elm öyrənməklə Allah bizim cənnətə gedən yolumuzu asanlaşdırır. Və elm əsasdır və ən əzəmətli qayələrdəndir. Buna mütləq bir müsəlman olaraq vaxt ayırmalı, öz ya malımızdan, ya vaxtımızdan, ya canımızdan sərf edib bu şey üçün, bu şey əldə etmək üçün çalışmalıyıq. Ona görə ta qədimdən deyilmişdi ki, əgər sən elmə birazını versən, o sənə heç nəyi vermir, heç, heç nəyini verməz. Əgər hər şeyini versən, o sənə birazını verər. Ona görə qardaşlar, ey əziz müsəlmanlar, elm öyrənmək üçün tənbəllik göstərməməliyik. Acizlik göstərməməliyik. Bizim övladlarımız böyüyür. Biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, bu gün artıq bizim tanıdığımız 10-15 il İslamda olan bir müsəlman bugün adi barada avam bir şübhə ilə İslam dinindən şübhəyə düşüb, zəlala düşüb aza, aza bilir. Əgər biz elmi, dinimizi öyrənməsək, biz dinimiz üçün çalışmasaq, əlbəttə ki, bundan böyük fitnələr bizi daha tez məhv edəcəkdir. Allah qorusun. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhantala bu öyrəndiyimiz elmi, bu öyrəndiyimiz dərsləri bizim üçün xeyirli eləsin və bizi elm öyrənib xeyrin açarı olan qullarından eləsin. Və sonda İmam Əhmədin müsnədində rivayet olunan ə, e, İbn Məsuddan rivayet olunan bir əsərdə İbn Məsud buyurur ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizə xeyrin başlanğıcını, xeyrin sonunu və xeyrin bütün məcmusunu, yəni ə, e, qısa xülasəsini öyrətdi. Və ona görə bütün xeyrin başda olmaq istəyən, xeyrin sonu olmaq istəyən, bütün xeyri əldə etmək istəyən insan gələk elm öyrənsin. Subhanaka Allahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka və etubu ileyk.